ballah mo daali gul wi'uɓe huwa no on momi woni e rewde allahu ko allah ahadun ko o bajjo kanko wala ɗimmo few